Pateicamies par tavu atbalstu Rādio Marija Latvija. Raidījums par terapiju aiz aizvērtām durvīm. Parunāsim šeit skaļi par mūsu klusajām problēmām. Tas, par ko visbiežāk runāt skaļi baidamies. Par mūsu psihisko veselību un Dievu Sveicināti, darbie radiokamā arī klausītāji! Šodien mūsu raidījumā aiz aizvērtām durvīm būšu kopā ar jums es, Sandra Krupenko, gestelta psihoterapijas speciāliste, un mēģināšu kopā ar jums runāt par tēmu bailes. Ielūkosimies šajā mm, baiļu tēmā no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, ko par to saka svētie raksti, un tālāk pieskarsimies arī pie tā, kas ir mm, saistīts ar cilvēka psihi, kādi dažādi baiļu um, skatījumi, um, par ko mēdz būt bailes. Nedaudz pieskarsimies arī pie tā kārtām pastrādāt. Tāpēc aicinu kopā ar mani šajā ceļojumā. Un, kā jau teicu, sākumā ieskatīsimies svēto rakstu vārdos. Pirmie vārdi, kas nāk prātā, ir, lai jūsu sirdis nebīstas un lai tās nebaidās. Un jāsaka, ka nav brīnums, ka vēstījums nebīsties Bībelē parādās diezgan bieži. Un galu galā bailes mūs var pārsteigt, var mūsos iezakties, lai gan mēs varam cieši aizvērt logus un atkal un atkal pārbaudīt durvis. Jo cilvēks var baidīties zaudēt gan kādu sev dārgu cilvēku, var uztraukties par savu, savu bērnu nākotni, arī par savu nākotni, protams. Kad ejam gulēt, tad pirms aizmigšanas um, bieži vien prātā var grozīties neskaitāmas domas par to, kas būtu, ja būtu. Domājam par rītdienu, pārpildot sevi ar bažām par apstākļiem, kurus, diemžēl, mēs nevaram ietekmēt. Un, lai gan bailes ir ikdienišķa cilvēka pieredze, svēto rakstu apsolījums, ka Dievs vienmēr staigā kopā ar ticīgajiem, ir ir mudinājis mūs pārvarēt bailes cauri laikiem. Un tieši 23. psalms par to runā. Lai arī es staigāju pa nāves ēnas ieleju, es nebīstos no ļauna, jo tu esi ar mani, tavs izlis un spieķis mani iepriecina. Dārgie radio Marija klausītāji, ir tā, ka bieži varam dzirdēt cilvēku sakam – Es baidos zaudēt darbu, baidos uzstāties publikas priekšā, baidos lidot lidmašīnā, baidos būt arī slikta māma vai tētis. Baidos, ka mani pametīs, ka pievils, un ļoti baidos no nāves. Beigu beigās baidos dzīvot, jo kas tad ir jautājums par nāvi, tas ir jautājums par dzīvi. Retāk izskan tādi apgalvojumi, ka baidos nodarīt kādam pāri, jo bailes ir diezgan neviennozīmīgas emocijas. Primāri tām ir aizsardzības funkcija, kas ir vajadzīga pašaizsardzības nolūkos. Tās ir organisma atbildes mehānisms sastopoties ar draudiem, līdz ar to nodrošinot pašsaglabāšanos. Tomēr tās nevienmēr mūs pasargā. Tās mēdz mūs sastincināt situācijās, kas nav mūsu fiziski apdraudošas, bet uh, ir apdraudošas pēc mūsu domām emocionāli. Tas ir stāsts par mūsu tā saucamo privāto loģiku, kas ir katra cilvēka iekšējais komposts dzīvē, no kādām situācijām tad izvairīties. Bailes reaģē uz situācijām, kas atsaucas uz mūsu bērnības pieredzi, kas tiek bieži vien nekonkrēti vispārināta. Bailes neļauj rīkoties, jo pieņēmumi par sevi, citiem, dzīvi un pasauli ietver sevī brīdinājumus, pārliecības un ticības. Bailes, ka mani kāds nepieņems, nemīlēs, atstums, ja es rīkošos kaut kā, piemēram, neizdabāšu, neuzlikšu masku, pateikšu, ko domāju, atteikšu kaut kādu rīcību vai lūgumu. Bailes, ka notiks kaut kas slikts, ja es visu nekontrolēšu. Līdz ar to es nevienam labāk neusticos, es paļaujos tikai uz sevi. Līdz ar to cilvēki baiļu ietekmē pieņem neatbilstošākos lēmumus savai rīcībai kas sekmē noteiktas sekas. Lai cik paradoxāli tas neizklausītos, bet bieži vien tas sekmē tieši tās sekas, no kurām cilvēks visvairāk baidās. Ir tāds teiciens: no vilka bēgot, uz lāču uzdursies. Tāpēc reizēm laba metode, kā saprast, kā man vislabāk rīkoties kādā nesaprotamā situācijā, ir pajautāt savām bailēm, un tad rīkoties pilnīgi pretēji. Droši vien atkārtošos, ja teikšu, ka bailes ir normālas cilvēka emocijas, viens no veidiem, kā uztveram pasauli. Pastāv ikdienišķas racionālas bailes, piemēram, uzstāties publiski, uzrunāt pretējo dzimumu, vai arī ieiet telpā, kur ir daudz nepazīstamu cilvēku. Drīzāk tās varētu dēvēt par tādām nevis bailēm, bet tādu baiļošanos ir saprotami, ja no kaut kā baiļojamies, bet darām nepieciešamo par spīti šīm izjūtām. Runājot par bailēm, atcerēsimies, ka ir arī fobijas, kuras pieskaitāmas patoloģiskiem stāvokļiem. Tad bailes ir tik dziļas un lielas, ka tās cilvēku teju vai paralizē, neļaujot strādāt, uzturēt attiecības un pat pilnvērtīgi dzīvot. Šādas bailes it kā pārpludina psihi. Šīs izjūtas cilvēks pats nevar pat kontrolēt. Pastāv racionālas un iracionālas bailes. Racionāli adekvāti ir baidīties, ja pakaļ dzenās kāds reāls, nikns dzīvnieks. Un no tā ir jābaidās, tas patiešām tā ir. Taču iracionāli ir baidīties vai tikai gadījumā neeksistējošs briesmonis nav ielīdis manā skapī. Šajā gadījumā bailes ir, bet baiļu objekta nav. Patoloģisko baiļu un fobiju galējā izpausme ir paranoja. Ārējās vides procesus cilvēks uztver tikai caur paaugstināto baiļu prizmu. Raksturīgs, padziļināts un pastiprināts aizdomīgums līdz pat halucinācijām, vajāšanu smurgiem un slimīgām iedomām. Kad tad bailes visvairāk traucē? Gan uz racionālajām, gan iracionālajām bailēm organisms reaģē identiski, izdalot vienas un tās pašas ķīmiskās vielas. Citiem vārdiem, abos gadījumos ķermenis tiek sagatavots cīņai vai bēgšanai. Kad pārņem iracionālas bailes, cilvēks atrodas neadekvātā trauksmes stāvoklī. Tas ir klasisks stresa cēlonis, kas paaugstina asinsspiedienu, traucē gremošanas orgānu darbību un grauj visu imūnsistēmu. Arī vājina domāšanu, jo asinis plūst uz lielajiem muskuļiem, prom no smadzeņu racionālajiem centriem. Nobijies cilvēks izturas dažādi – vai nu saspringst un nespēj izdarīt neko, vai tieši otrādi stresa ietekmē un trauksmē izdara daudz vairāk un pat labāk nekā parasti. Daudzi ļoti labi pārcieš krīzes situācijas, kaut gan ikdienā mēdz būt, nu, teiksim tā, nekādi. Svarīga ir robeža, cik lielā mērā izjūtam bailes. Katram pašam jāsaprot, vai bailes traucē dzīvot un vai atstāja iespaidu uz viņa paša veselību. Jo cilvēks vairāk baidās, jo baiļu ir vairāk. Nevarētu apgalvot, ka, piemēram, baidoties no slimībām, tās piesaista. Drīzāk gan vairāk pamana, smalkāk jūt pat vismazākās pārmaiņas organisma darbībā. Bailes var pētīt no dažādiem skatu punktiem, piemēram, no bioloģiskā un psiholoģiskā. Pirmām kārtām ļoti svarīgi ir pašam saprast, vai spēju pietiekami labi funkcionēt par spīti bailēm. Ja cilvēks iziet auditorijas priekšā, samulst, sabīstas, bet atrod izēju, kā turpināt uzstāšanos, tas ir pašsaprotami. Savukārt, ja bailes paralizē procesu, ja nespēja parunāt, izskrien no telpas vai pat ģīpst, tad ir jāmeklē palīdzība. Lai noteiktu, vai bailes ir vai nav traucēklis, Kritērijs varētu būt pirmkārt katra paša dzīves kvalitātes izjūta, otrkārt tuvāko cilvēku izjūtas saskarsmē. Katram ir savi paņēmieni, kā pārvarēt bailes, piemēram, uztraukumu pirms uzstāšanās, kāds mazina ar elpošanas vingrinājumiem cits ar meditāciju, apziņotības praksi vai kādu fizisku aktivitāti. Ja par bailēm jāraizēs un jādomā pārāk daudz, jāmeklē palīdzība pie psihologa, psihoterapeita vai psihiatra. Psihoterapijā izmanto dažādas metodes. Piemēram, behaviorāla kognitīvā terapija labi palīdz pārvarēt ikdienišķo baiļošanos, uzstāties, uzrunāt pretējo dzimumu, paust patiesas domas, sadusmoties. Var strādāt arī ar projektīvām metodēm, teiksim, smilšu spēļu terapijā. Situācijā ar baiļu nomāktu cilvēku liek lietā arī psihoanalīzi, bet smagākos gadījumos, kad runa ir par saslimšanu, var būt nepieciešami pat medikamenti. Bailes ir viens no mokošākajiem emocionālajiem stāvokļiem, dziļi un spēcīgi izjustas tās izraisa ciešanas Jo mazāk tām pievērš uzmanību, jo labāk. Zīdainis jau dzimstot piedzīvo eksistenciālas bailes un šoku, tomēr, ja bērns saka, ka no kaut kā baidās, to nevienmēr vajag censties novērst, lai bailes pāriet pašas. Piemēram, ja mazais baidās no zirnekļiem, nav pamata novērst šīs bailes, jo ikdienā tās viņa darbību neiespaidos, bet pēc kāda laika var izzust pašas no sevis – jo bērns saprot, ka zirnekļi neko ļaunu nodarīt nespēja. Bailes var būt tikpat normālas emocijas kā prieks vai skumjas, tomēr var teikt, ka tās barojas no pastiprinātas uzmanības. Tāpat kā patoloģiskās, arī ikdienišķās bailes, jeb ja baiļošanās, rada ciešanas, piemēram, brīdī, kad baiļojamies, ka citi mūs nesapratīs, patiesībā kultivējam bailes un kavējam savu attīstību. Tomēr pilnībā no bailēm brīvs ir reti kurš cilvēks. Nevelti visas garīgās prakses ir vērstas uz to, lai no bailēm atbrīvotos. Un ko saka mums Bībele, psalmi? Dievs mums patvērums un spēks, vienmēr rodams palīgs briesmās, tāpēc nebīsimies – kaut apvērstos zeme un kalni iegāstos jūras dzīlē, kaut krāktu un putot ūdeņi, kaut drebētu kalni, tai dižojoties. Darbie radio un Marija klausītāji, šajā brīdī aicinu jūs nelielās pārdomās, um, esot muzikālajā pauzē, pārdomāsim par to, ko tikko dzirdējām, kā tas mūs ietekmē, ko mēs varam atcerēties vai salīdzināt paši ar sevi, kā izdzīvojam bailes, ko ar tām darām, vai kaut kādā veidā tās atstājam sevī, savā sirdī, izdzīvojam vieni paši, vai tomēr dalāmies ar citiem, meklējam palīdzību un atbalstu. Un kādi ir mūsu resursi, arī par to varam padomāt un atcerēties. I will take a chance to be who I'm meant to be. I won't let fear keep me from trying. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. of me. I want to be proud of who I'm becoming. It's time for me to make a change. start living the life I want. I'm gonna reach for the sky where Dargie radiokamā arī klausītāji, esam atpakaļ pēc muzikālās pauzes un nelielām pārdomām par eh, savām bailēm vai kopumā par bailēm. Kādas eh, sajūtas, kādas pārdomas izraisīja šis eh, dzirdētais teksts, šie apgalvojumi vai arī reizēm tie ir ne tikai apgalvojumi, bet tie ir arī tādi fakti, ko ir pētījuši cilvēki, zinātne, lai varētu atvieglināt mūsu dzīvi. Un šeit gribas teikt arī to, ka svētie raksti, Bībele mums, ticīgiem cilvēkiem, ir ļoti liels atbalsts, mierinājums un ārkārtīgi liela gudrība daudzās lietās. Un Tā kā mēs šodien raidījumā aiz aizvērtām durvīm runājam par baiļu tēmu, par bailēm, tad um, arī svētie raksti nāk talkā. Un ir ļoti daudzas vietas Bībelē par to, kā mums tikt galā ar savām bailēm, kā sadzirdēt sevī, kur ir pazudis tas miers, kā viņu atrast. Šobrīd gribu arī citēt fragment no svētajiem rakstiem, tieši no vēstules ebrejiem, un lūk, ko saka svētie raksti. Pats Dievs taču ir sacījis, es tevi nekad neatstāšu un nekad nepametīšu, tā ka mēs varam droši teikt, kungs ir mans palīgs un tādēļ es nebīšos, ko gan cilvēks man var padarīt. Un runājot tālāk par šīm te bailēm, jāsaka, ka Bailes nav kaut kāda šķebinoša lieta, kas mūsos ir iebūvēta, bet gan noderīgs adaptācijas mehānisms, kas patiesībā palīdz mums izdzīvot. Un tad e, jautājums, kā tad viņš mums var palīdzēt, tas mūs brīdina par briesmām. Tas ir, ja mēs to izmantojam pareizi, bet ja mēs nezinām, kā tās izmantot, tad tad eh, šīs bailes kļūst sāpīgas un sagādā mums diezgan daudz raižu un nepatikšanu. Bet eh, no tā izriet arī vairāk svarīgi punkti, un proti, eh, viens no tiem ir, ka ikvienam vienmēr ir bailes. Tikai vai nu mēs tās pamanām no malas skatoties uz otru cilvēku vai nē. Dažkārt cilvēki domā, ka ne no kā nebaidās, un viņi patiešām to arī apgalvo, sakot, es ne no kā nebaidos. Gan zinātnieki, gan psihologi, nu tā maigi izsakoties, kaut kā daļēji viņiem piekrīt, bet tikai daļēji. Tu domā, ka ne no kā nebaidies, tas izriet no tā, ka tu esi pieradis nepamanīt savas bailes, nevis no tā, ka tās neeksistē. Tāda būtu atbilde. Nav iespējams pilnībā atbrīvoties no bailēm. Kā jau iepriekš minēju, bailes mums ir vajadzīgas, tā ir svarīga mūsu psihes sastāvdaļa. Bailēm ir uh, svarīgs uzdevums, tās mūs brīdina par briesmām, un tāpēc uh, veselīgas bailes cilvēkam tomēr ir vajadzīgas. Um, klienti, kas nāk terapijā vai iet pie psihologa, bieži vien lūdz, uh, lūdzu atbrīvojiet mani no bailēm. Es nezinu, ko ar tām darīt, iedodiet man padomu. Un psihologam šāds jautājums izklausās apmēram šādi: Mana roka mani traucē, nogriez man to. Līdz ar to uh, psihologam atbilde ir pilnīgi pašsaprotama, bet šim te cilvēkam, klientam, kurš ir atnācis pēc palīdzības, pavisam negaidīta proti, no rokas nevajag atbrīvoties. Tā problēma ir tieši tā, ka tu centies no tās atbrīvoties, bet tu vari iemācīties to izmantot. Un ir aicinājums um, pamācīties, um, mēģināt, eksperimentēt, kā var izmantot. Ja mēs runājam šajā gadījumā par šo roku, kur mums traucē, Protams, pamatā saruna šodien ir par bailēm, tāpēc jāsaka, ka gan psihologs, gan psihoterapeits, tas cilvēks, kas speciāli ir sagatavots, lai atbalstītu, lai palīdzētu, lai pamācītu, varbūt reizēm arī ieteiktu, bet visdrīzāk ir esošs līdzās cilvēkam un uh, maziem solīšiem palēnām palīdz cilvēkam apgūt, eh, kā viņš pats var iemācīties izmantot šīs bailes, eh, lai viņas būtu kā, kā palīgs. Eh, mm, izklausās varbūt pavisam dīvaini, bet, bet reizēm mums ir vajadzīgs iemācīties tātad ar šo instrumentu darboties, un tas vairs mums nedraud. Viņš nav mums briesmīgs. Uh, Un, eh, lai darītu sev labu, mums nav jāatbrīvojas no bailēm. Tātad mūsu uzdevums ir iemācīties tās lietot, izturēties pret tām kā pret padomdevēju, nevis kā pret ienaidnieku, un eh, tas kļūst panesams. Un eh, jāsaka, ir, ka daudz lietas mums māca skolā, bet šo lietu mums nav iemācījuši. Diemžēl, <laughs> vai arī. Mm, nezinu, kā to pareizi pateikt, vai tas ir eh, diemžēl vai, vai par laimi, ka mēs varam paši to mācīties, um, esot kopā ar citiem cilvēkiem vai izmantojot tās dzīves situācijas, kuras mums tiek dotas. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm gonna reach for the sky. way giving up. It's time for me to make a change, to start living the life I. Darbie radījumi, arī klausītāji, pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ mūsu studijā. Esam kaut ko varbūt pārdomājuši, priekš sevis paņēmuši un skatīsimies, kā ar to tālāk iet, dzīvot, palīdzēt sev mainīt savu skatījumu un atbalstīt sevi savās šajās grūtajās emocijās. Šeit kopā ar jums studijā esmu es, geštāla psihoterapijas speciāliste Sandra Krupenko, un vēl nedaudz gribu ar jums padalīties eh, noderīgās pārdomās, kā tad būt ar šīm bailēm. Mm. Kad mēs piedzīvojam bailes, mūsu smadzenes atkarībā no iepriekšējās pieredzes eh, un apdraudējuma veida ātri pieņem lēmumus par turpmāko rīcību – Šo reakciju var raksturot trīs kategorijas - cīņa, bēgšana un sastingšana. Cīņa tā ir dusmas, maskētas bailes, kad mūsu smadzenes uztver briesmas, tās var mēģināt cīnīties ar draudiem. Šī reakcija izpaudīsies kā fiziska vai verbāla nesaskaņa, sadursme, un to pavada intensīva dusmu sajūta un agresija, caur kuru mēs cenšamies novērst briesmas, uzvarot tās. Ja briesmas ir reāls un tās var pārvarēt ar fizisku spēku un reālu darbību, tās var būt efektīvs instruments, lai aizsargātu mūsu drošību. Izdzīt nevēlamu ciemiņu no sava īpašuma, tā teikt, izraut no rokām savu rotaļlietu, aizstāvēt savu draugu pret fizisku uzbrukumu. Tomēr šī reakcija prasa fizisku izturību, spēku, mērķtiecību un piepūli, kas patērē ļoti daudz fizisko un emocionālo resursu, nevienmēr sniedzot ieguvumu ilgtermiņā. Otra tātad reakcija ir bēgšana, un par to mēs varam teikt šādi. Situācijā, ja mūsu smadzenes nejūt, ka tās var veiksmīgi cīnīties ar briesmām, tās var nolemt laisties lapās, izraisot bēgšanas reakciju. Būtu šī reakcija mm, mēģinājumu pēc iespējas ātrāk tikt prom no mm, bīstamās situācijas, izskriet no degošas mājas, aizbēgt no kaimiņa dusmīga suņa un tā tālāk. Ja briesmas ir tādas, ko var pārvarēt, aizbēgot, tad šī reakcija var būt efektīvs risinājums. Un eh, trešais eh, reakcijas veids ir sastingšana. Tā ir vēl viena reakcija uz bailēm, mm, kad mēs sastingstam vai mēģinām būt ļoti mierīgi un klusi līdz briesmas pāriet. Evolūcijas teorijas liecina, ka sastingšanas reakcija varētu būt smadzeņu mēģinājums, tā teikt, izlikties par beigtu. Tāpēc, izvairoties no tā, ka plēsējs vai uzbrucējs var mūs atklāt un uzbrukt, šī baiļu reakcija izslēdz ķermeņa spēju kustēties, liekot cilvēkam burtiski justies sastingušam vai iestrēgušam, saglabājot šādu stāvokli līdz bailes pāriet. Tā kā cīņas, bēgšanas un sastingšanas reakcijas izvēles smadzeņu darbības ir tādas ātras, mēs parasti apzināti tās neizlēmjam, kura reakcija ir visefektīvākā vai piemērotākā konkrētajā situācijā. Šie procesi notiek mūsos automātiski, Jo, kad mums draud briesmas, ir uznākušas briesmas, bieži vien nav laika sēdēt un pārdomāt, kāda tad būs mana nākamā rīcība. Mūsu smadzenes vienkārši dara visu iespējamo, lai mūs šajā konkrētajā brīdī pasargātu. Ikdienas situācijās, kad reāls briesmas nedraud, ir jāatceras un jāapzinās, kuru no baiļu pārvarēšanas mehānismiem varam izmantot par labu sevi Uh, un savai situācijai, kurā šobrīd atrodamies. Emocija apzināšanās var palīdzēt mums pamanīt, kāda ir mūsu ierastā reakcija uz bailēm dažādās situācijās. Piemēram, cilvēks var agresīvi aizskart mūs vai apvainot, um, mm, domājot par kādu gaidāmu satraucošu situāciju. Uh, Kāds cits var piedzīvot spēcīgu sastingšanas reakciju saistībā ar gaidāmo uzstāšanos, um, kas var ietekmēt viņa spēju prezentēt savu darbu publiski. Kad pamanām un apzināmies savu uzvedību, mēs varam mēģināt izdarīt uh, kādu citu iespējams situācijai atbilstošāku izvēli. Un varbūt arī uh, nu, lieki nebūtu, ja mēs varētu šobrīd atgādināt vai padalīties šeit ar kādu praktisku vingrinājumu baiļu mehānismu izpratšanai. Un šeit uh, šie vingrinājumi vairāk būtu saistīti ar kustības terapijas perspektīvu, kur izmantojam savu ķermeni. Tātad izmantojot ķermeņa apziņas principus un iemiesojot augstākas baiļu reakcijas kustībās, ir iespējams tieši uz sevis sajust, kas notiek ar manu ķermeni, pielietojot katru no šīm reakcijām. Proti, ja mēs runājam atkal par cīņu, tad iemiesot kustību tā kā pārī, šeit būtu pāris, divi cilvēki, abiem rokās turot stingru koku nūju un mēģināt pāris minūtes paspēkoties ar savu pārinieku. Ķermenis, kas sajūta spēku, kāds uh, um, spēku, kādu piepūli ir jāpielieto, lai kādu citu izgrūstu no vietas un noturētos pretī, pievērst uzmanību tam, kādas izmaiņas notiek, kur ir sasprindzinājums, cik ilgi vai īsu laiku ir iespējams būt šādā cīņas kustībā, cik ātri es nogurstu, pret ko es cīnos, piemēram. Tad otrs vingrinājums būtu mm, par bēgšanu, ar bēgšanu saistīts, iemiesot kustību telpā vai brīvā dabā šo vingrinājumu var skrienot maksimāli ātrā tempā, pievērst uzmanību tam, cik ilgi es spēju skriet ar maksimālo ātrumu, kādas sajūtas ir man um, ilgstoši skrienot ātrā tempā, cik ātri es nogurstu, vai mani kāds ķer, no kā es bēgu, vai man izdodas aizbēgt. Un trešais vingrinājums būtu par sastingšanu. To mēs varam iemiesot mm, nekustīgā pozā stāvot, vai sēžot, vai arī guļot. Tātad iemiesot to statismu, statis, statiski esot nekustīgi, tātad pievērst uzmanību savam ķermenim, uzdodot jautājumu, kā ir būt nekustīgam, sastingušam, uh, pastāvīgā šādā pozīcijā? Vai bailes mani ir paralizējušas šādā stāvoklī esot? Esot šajā stāvoklī, vairāk pievērst uzmanību, un vērot un pamanīt, ka kustība ir iestrēgusi, un ko es jūtu, esot šajā sastingumā, no kā es baidos, no kā es slēpjos, cik ilgi es varēšu palikt šādā stāvoklī. Un tad nākamais jautājums būtu, kā izkļūt no sastinguma? Var uzlikt sev rokas uz krūtīm vai uz vēdera, mēģināt sajust elpas kustību ķermenī, pamanīt, kā ieelpojot un izelpojot veidojas kustības krūšu kurvī. Izmantot elpas kustību kā atbalstu, lai pakāpeniski iekustinātu visu ķermeni un atgrieztu sevi kustībā un virzībā telpā. Lūk, pēc šo mehānismu izpētes būtu jāuzdod sev jautājums, kurš ir efektīvs veids, lai atrisinātu situāciju, kura man rada bailes vai trauksmi. Ir vērts pārdomāt, kā es savā ikdienā varu līdzsvarot un vai apvienot visas šīs baiļu pārvarēšanas taktikas. Un eh, noslēgumā man gribētos eh, padalīties ar jums vēl eh, ar tātad, tādiem interesantiem faktiem par bailēm. Par bailēm saka šādas lietas, ka bailes nevienmēr izraisa biedējoši notikumi Tās attīstās kompleksā ģenētikas un apkārtējās vides miedarbībā. Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka baiļu pakāpi, ir cilvēka temperaments, veids, kā bērns reaģē uz visu jauno, nepazīstamo, kā arī viņa vecāku izturēšanās. Noteikta veida bailes ir universālas, tās saistītas ar cilvēka vecumu, Agrā bērnībā ir bail no svešiniekiem vai, piemēram, palikt vienam pašam, vēlākā periodā baidāmies no dažādiem objektiem, dzīvniekiem vai stihijām, piemēram, negaisa, tumsas. Pusauģa gados bailes saistās ar sociālo pieredzi, piemēram, ir bail tikt pazemotam vienaudža priekšā. Pieaugušo bailes galvenokārt ir abstraktas, piemēram, tās ir bailes no neveiksmes. Un ir cilvēki ar paaugstinātu baiļu slieksni, bet ir arī bezbailīgie, kuru izturēšanās biedējošā situācijā krasi atšķiras no ierastās. Piemēram, lidmašīnas avārijā šādi cilvēki spēja saglabāt pilnīgu mieru. Tas saistīts ar smadzeņu darbības īpatnībām. Lai palīdzētu cilvēkam pārvarēt iedomātas bailes, viens no veidiem ir to piedzīvošana virtuālajā realitātē – Piemēram, ja ir bail izteikties, to var mēģināt darīt interneta vidē. Um, Tādējādi cilvēks stājas pretī savām bailēm un saprot, ka iedomātais scenārijs nav nemaz tik briesmīgs. Jāmāk bailes pazīt un tās apzināties. Piemēram, uzrodas patīkama doma, ko gribētos darīt, bet neilgi pēc tam prāts sāk uzskaitīt iemeslus, kāpēc to nedrīkstētu vai nevarētu darīt. Šajā brīdī jāatzīst, ka runā bailes. Bāļu apzināšanās ļauj pieņemt pareizo lēmumu. Bieži vien to, no kā baidāmies, gribam darīt visvairāk. Šādā veidā iespējams pat atrast savu aicinājumu. Un noslēgumā gribu pievērsties vēl kādam svēto rakstu fragmentam, kas arī tāpatās runā par bailēm, bet aicina bailēm nepadoties – pašos draudīgākajos apstākļos. Un uh, šis uh, fragments būs no Jēzus grāmatas. Tagad tā saka kungs, tavs radītājs, Jēkab, tavs veidotājs Izraēlu. Nebaidies, es tevi izpirkšu, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu ar tevi, un cauri upēm tās tevi neaizraus. Kad cauri uguni iesi, tu nesadegsi liesma tevi neapsvilinās. Dārgie radio Marija klausītāji, šodien šo mūsu sarunu tēmu par bailēm noslēgšu. Aicinu jūs, tāpat kā iepriekš, um, uzdrošināties, um, rakstīt, um, jautāt, dalīties uz Radio Marija vai uzmeklēt caur Radio Mariju mani, ar mani kontaktā uh, tiešajā var satikties klātienē, eh, saicinu uz terapiju, kur eh, mēs varam runāt par tām lietām, kuras ir aktuālas, kuras ir eh, problemātiskas šobrīd, par dažādām emocijām, ne tikai bailēm, par tām emocijām, kuras neizjūtat, kuras varbūt kaut kādā dzīves posmā ir sasaldētas un noslēptas dziļi sirdī, bet šobrīd ļoti gribētos, lai viņas parādītos. Tad uh, mani sauc Sandra Krupenko, es esmu gestaltu psihoterapijas speciāliste, un mani var atrast gan Facebook, gan arī caur Rādio Mariju. Mans tālruņa numurs ir 293, 712, un e-pasta adrese ir, varbūt kādam vairāk gribētos rakstīt, tad būtu Sandras J. Eta. Eta inbox.lv tad šai reizei um, aiz aizvērtām durvīm raidījums noslēdzas un tiksimies nākošajā reizē. Paldies jums arī par jūsu ziedojumiem Radio Marijai. Jūs klausījāties raidījumu par terapiju aiz aizvērtām durvīm. Paldies par tavu ziedojumu!